Brasila Constitucio en indigena lingvo. La non tempa Brasila Constitucio estis publicigita en la iaro 1988, post periodo de nedemocratia regimo en la lando. Gi resultis de e cae fervorei discutoi fare de gravae personoi en la Respublico cae farigis ia spezzo de nazia simbolo de democratiae ideoi. Post tridec quin iaroi ocasis unu plia simbola ago relata alla Constitutio. En julio 2023 estes lancita nova versio de la documento en la indigena lingvo Nyangatu. La ceremonio ocasis en urbo interne de Amazonio, en ceesto de Federazio de Indigenae Organisoi de Rivero Negro. Ceestis ministrino de Indigenae Popoloi cae ministrino Rosa Weber, el la plei alta cortumo. Si declaris, traduci la constitution en indigenan lingvon estas simbolo de nia compromisso garantii che ciui indigenae popoloi povu aliri la justitson cae la conon pri legioi regantae nian landon. Cio pli fortigu ilian partoprenon en la politica, socia, economia cae iura vivo. La traducon plenumis labor grupo el dec quin du lingvae indigenoi el Amazonio, cae congruas cum la internazia iardeco de indigenae lingvoi, LAU censo farita en la iaro 2010, oni registris tricent quin brasilain etnoin, quiui conservas ducent septec quar lingvoin. Ciam comencidis la coloniigado en citiu lando, antau quincent iaroi, tiu quanto estis pli ol duoble pli granda. Uno el la traducintoi declaris che temas pri historia momento quiu devos favori la aciron de raitoi al aliae indigenae popoloi. Gengatu estas nomata generala lingvo, quiu devenis de la antiqua tupia lingvo. Gi ebligis la comunicadon inter comunumoi de malsamai popoloi en Amazonio dum longa tempo. Gi ancora vivas ca estas usata de miloi da personoi. Indas crome el starigi che la antauparolon alla nova documento verkis professoro Marco Lucchesi, activulo por la raitoi de indigenoi presidanto de la Nazia Biblioteco, membro de la Brasila Academio de Belletro, cae esperantisto. Li active partoprenis en plurae Brasilei esperanto eventoi en la lastai iaroi, cae farigis honora membro de Universala Esperanto Associo.